يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك Koliko je od nas onih koji su svoje kormilo predali ženi u ruke, te ga je ona od talibu la ilma, tragaoca za znanjem, preobrazila u talibu dunja, u tragaoca za dunjalukom. Koliko je od nas oni koji su kormilo predali svojoj djeci, pa su ga oni od talibul dženneta, od tragaoca za džennetom, preobrazili u talibul mala, u onoga koji traži i metak. Hayya al-a'da fi darbi Koliko je takođe oni koji su kormilo svoga srca draga braćo prepustili sredini i ljudima te oni upravljaju njime Kaifa tafu Dragi brate, pitaj sebe, ko je taj koji upravlja tobom? Ko je taj koji usmjerava tvoje srce? Allah subhanahu wa ta'ala ili neko drugi? Stani na trenutak, obračunaj se sa svojom dušom i svoje srce predaj Allahu jalla wa ala, da ga on usmjerava onako kako on, onako kako on hoće.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 Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ho dobro slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, mi dalje uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć govorimo na temu rakaika odgoja duše, govorimo o osnovama koji se mu'min vjernik treba pridržavati i o kojima treba voditi računa na svom putovanju ka Allahu subhanahu wa ta'ala i ka vječnoj kući ahiretu. Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govorimo o petoj osnovi. Prethodile su četiri osnove, a večeras Allahom ođele vala pomoć govorimo o petoj osnovi koja nosi naslov drži kormilo u svojim rukama. Svako od nas zna, draga braćo, da čovjek kada se ukrca na brod da kapetan putem kormila usmjerava brod ka strani koju želi, koju cilja, ka strani do koje želi stići. Ovaj put, draga braćo, put koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala i ahiretu je zaista klizav i pun posrtaja. S obzirom na veliku dužinu ovoga puta, noge kad kad posrnu, a da čovjek to i ne primijeti. Zato moraš posjedovati kormilo u svojim rukama kojeg ne smiješ predavati nikom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala pa da taj drugi upravlja tobom to ne smiješ učiniti jer je Allah žele vala taj koji te upućuje na pravi put put koji vodi ka njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala koliko je od nas onih koji su svoje kormilo predali ženi u ruke te ga je ona od talibu la ilma tragaoca za znanjem preobrazila u talibu dunja, u tragaoca za dunjalukom. Koliko je od nas oni koji su kormilo predali svojoj djeci, pa su ga oni od talibul dženneta, od tragaoca za džennetom, preobrazili u talibul mala, u onoga koji traži i metak. Da, draga braćom, Koliko je oni koji su ispustili kormilo iz svojih ruku i predali ga ženi, djeci, sredini, prijateljima i tako dalje i tako dalje. A uzvišeni Jalla wa Ala kaže: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Muškarci vode brigu o ženama, zato što je Allah dao prednost jednima, jednima na drugim. Dakle, muškarci su ti koji će biti pitani na sudnjem danu o svojim familijama. Oni su ti kojima se uzvišeni Jalla wa Ala obraća kada kaže Ja ejuhel ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Ovi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti uzvišeni subhanahu wa ta'ala ovim riječima draga braćo najprije upozorova nas naređuje nama, mu'minima, vjernicima, muškarcima, onima koji su odgovorni za svoje familije, da najprije sebe sačuvamo džehennemske vatre, a zatim nakon toga da sačuvamo i porodice i porodice naše. U tom smislu su i riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada kaže Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Svako od vas je pastir i svako će biti pitan za svoje stado. Te nastavlja poslanik sallallahu alejhi ve selleme i kaže čovjek je pastir u svojoj familiji i bit će pitan za svoje stado. Šta, draga braćo, prije svega ciljam kada kažem da kormilo držiš u svojim rukama i da ga ne prepuštaš ženi, djeci ili nekom, ili nekom drugom. Moramo da pojasnimo šta ciljamo pod ovim riječima. Jer ovime ne ciljam, draga braćo, da se u svojoj kući ponašaš kao policajac, da samo izdaješ naredbe i zabrane i da svi budu počinjeni tebi. Ne, nije to ono što se ovdje podrazumijeva pod kormilom. Pod kormila u svojim rukama, draga braćo, cilja da ne dozvoliš da te potrebe i žele tvoje žene, tvoje djece, rodbine i tako dalje ne preobraze iz roba Allahu dželle ve Ala u roba svojoj ženi ili dunjaluku ili djeci, sredini i tako dalje i tako dalje. Jer koliko je oni koji su svjesno ili nesvjesno postali robovi svojim ženama i njihovim potrebama. Koliko je oni koji su objavili rat Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa saleme, onda kada su kormilo prepustili u rukama svojih žena ili sinova, pa su ih one ili oni, žene ili djeca, nagovorile i natjerale da prekrše Allahove dželja u ala granice i na primjer podignu kredit, ono što je i tekako prostranjeno danas, da podignu kredit i kamatu zato što žena želi savremeni stan, moderno kupatilo, kuhinju i ostale luksuze modernog doba. Na taj način objavljuju rat Allahu subhanahu wa ta'ala, jer vi dobro znate, draga braćo, da je Allah subhanahu wa ta'ala objavio rat onima koji uzimaju kamatu, onima dakle koji se bave ovim teškim, ovim teškim grijehom. Koliko je takođe oni u čijim se kućama krše Allahu međele ala granice, zato što kormilo nije u njihovim rukama, već u rukama njihovih žena, te one otvoreno čine grijehe pred očima svojih muževa, bez ikakvog savjetovanja, ukora ili upozorenja s njihove strane, strane muževa. Ovdje opet napominjem, draga braćo, da ovim riječima mi od vas ne tražimo da budete ti koji će odlučivati raspored namještaja u sobi, hranu koja će se kuhati, šta će se kojeg dana jesti i tome slične stvari o kojima žena treba voditi računa i koje se trebaju prepustiti njima, već ciljamo da ti budeš taj koji će usmjeravati svoju familiju, ispravljati ih i ukazivati im na pravi put onda kada skrenu s njega jer su žene preče i sklonije zabludi i skretanju s pravog puta nego li muškarci. Dokaz tome jeste i hadis poslanika sallallahu alejhi ve wasallam koji bileži imam Ahmed rahimeullahu ta'ala od Abdullah ibn Omera, a hadis je sahih, a u kojem stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve wasallam rekao "Pojaviće se deđal pa će mu najviše izaći žene, to jest najveći broj sledbenika će biti od, od žena, tako da će se čovjek, kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve wasallam, da će se vraćati svojoj ženi, svojoj majci, svojoj kćerki, svojoj sestri i tetki i vezati ih iz straha da ne slijede deđala. Subhanallah, vezati ih iz straha da ne slijede deđala. Zatim će Allah žele ala dati, pa će ga muslimani ubiti, njega i njegovu skupinu, dakle cilja se na deđala, pa će se jevreji kriti iza drveta i kamena, a drvo i kamen će govoriti muslimanu, iza mene je jevrej, dođi, dođi i ubij ga. Cilj je dakle, draga braćo, da kažemo ovim hadisom da su žene sklonije zabludi, grijesima i tome sličnim stvarima. Također hadis kojeg bileži Buharija, a u kojem stoji da će većina stanovnika džahennema biti o žena, također ide u prilog činjenici koju smo spomenuli, a to je da su žene po prirodi sklonije grijesima i zabludi. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, onda kada je čuo da su rimljani, ako se ne varam, da su rimljani sebi izabrali ženu kao vođu, kao vladara, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće uspjeti narod koji je svoju stvar prepustio u rukama, u rukama žene ili pak drugačije rečeno koji je kormilo prepustio, koji je kormilo prepustio ženi. Koliko je također oni koji su kormilo svoga srca draga braćo prepustili sredini i ljudima te oni upravljaju njime. Tako da čovjek ne radi ono što mu je naređeno, niti se pa kloni onoga što mu je zabranjeno iz bojazni šta će ljudi reći, šta će ljudi pomisliti. Pa možda bi i krenuo u džamiju da klanja, ali se boji šta će ljudi reći. Možda bi ostavio mevlud jer je uvidio da je mevlud novotarija u islamu, ali se opet boji šta će ljudi reći. Tako da mu čitav život prođe, a on se samo boji ljudi i misli šta će oni reći, ne postavljajući sebi ni jednog dana pitanje A šta će reći gospodar ljudi? Šta će reći gospodar, gospodar ljudi koji je najimpreči da bude zadovoljan od svoga od svoga roba, jer kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam i ovaj hadis treba svako od nas imati na umu kaže sallallahu alaihi wasallam da onaj ko zadovoli ljude na sržbu Allaha subhanahu wa ta'ala Allah žele ala će dati pa će se i ti ljudi rasrditi na njega a onaj pa ko zadovoli Allaha subhanahu wa ta'ala pa makar na sržbu ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala će dati, pa će ti ljudi biti zadovoljni, biti zadovoljni njime. Dragi brate, u čijim je rukama kormilo tvoga srca? Kome si ga predao? Drugu, šejhu, direktoru, ženi, djetetu, sredini i tako dalje i tako dalje. Dragi brate, pitaj sebe ko je taj koji upravlja tobom? Ko je taj koji usmjerava tvoje srce? Allah subhanahu wa ta'ala ili neko drugi? Stani na trenutak, obračunaj se sa svojom dušom i svoje srce predaj Allahu dželle ve ala da ga on usmjerava onako kako on, onako kako on hoće. Pokori se Allahu subhanahu wa ta'ala i svoje srce predaj njemu. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže ألا إن سلطان والقرآن سيفترقان فدوروا مع القرآن حيث حيث دار زايستا تسا سلطان قرآن رازيشي pa kružite sa Kur'anom tamo gdje on kruži, to jest povodite se za njim, za njegovim naredbama i zabranama. Ovaj hadis bileži Hakim sa sljedećim tekstom, pa kružite za Allahovom knjigom tamo gdje ona kruži, ovu verziju je šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, ocijenio slabom u svojoj knjizi silsiletu al-da'ife, ali je dakle značenje ovog hadisa ispravno, značenje ovog hadisa ispravno, a to je dakle da se čovjek treba povoditi za Allahovom subhanahu wa ta'ala, za Allahovom subhanahu wa ta'ala knjigom i sunnetom njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, pa makar, pa makar to bilo naspram prohtjeva i čeifa, i čeifa ljudi. Draga braćo, Kormilo je jako opasna stvar. Bilo koje poigravanje sa njim može prouzrokovati skretanje broda sa njegove putanje, a možda i sudar nakon koga slijedi potop. Zato upravljaj svakim djelićem svoga srca i usmjeri ga svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokreni kormilo svoga broda na jednom jedinom putu, putu koji vodi ka Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dragi brate, koliko si se samo godina kretao ovim putem, putem ka Allahu subhanahu wa ta'ala, a zatim si se nakon toga promijenio i preokrenuo. Šta i ko te je preokrenuo sa puta? Zašto si se promijenio i sebe i svoj pravac? Zašto je tvoja noga posrnula i skrenula sa puta koji vodi ka Allahu, ka Allahu subhanahu wa ta'ala? Zašto si jedno određeno vrijeme vodio računa o tome da dolaziš u džamiju, da obavljaš namaz u džamatu, a zatim nakon toga kada si se oženio, kada si se zaposlio i tome slično odjednom nestalo te iz džamata zašto si prije toga udjelivao na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, a zatim nakon toga kada si se oženio, kada si dobio djecu i tako dalje, zaboravio udjelivanje na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Draga braćo, zaista je naša potreba za kormilom ogromna kako bi se ponovo vratili na putu ka našem gospodaru subhanahu wa ta'ala. Onaj kome je njegovo kormilo izmaklo iz njegovih ruku, neka se brzo vrati i neka se čvrsto dočepa kormila. Ako čak i bude skretanja, lutanja, zablude, greške ili grijeha, mora se čovjek ponovo vratiti. Da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, da kormilo preuzme u svoje ruke, jer Allah subhanahu wa ta'ala je plemenit i prima pokajanje od svoga roba, kada se pokaje i vrati njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Jalla wa ala وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا يَجِدِ اللَّهَ gafuran, gafuran rahima. Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti, naći će da Allah žele wa ala prašta i da je, i da je milostiv. Wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi wa ya'fu an sayyi'at. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji prima teobu, koji prima pokajanje od svojih robova, wa ya'fu an sayyi'at i koji prelazi preko loših postupaka svoji, svojih robova. Svojim kormilom, dragi brate, promijeni tvoj smjer i tvoje srce usmjeri pravim putem. Ispravi svoj put, put koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala i drži kormilo u svojim rukama kako bi sigurno i smireno slijedio put koji vodi ka Allahu ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Svaka predaja kormila u tuđe ruke bez obzira radilo se o ženi, o djeci, koliko je oni i draga braćo koji rade, muče se radi svoje djece, da im obezbijede nekakvu budućnost, brinu se o njihovoj budućnosti, a opropoštavaju sami sebe, brine se da obezbijede njih, pa i njihovu djecu i tako dalje i tako dalje, a zaboravljaju sebe, sami tonu, gube se, upadaju u grijehe samo da bi obezbijedili svojoj djeci tako reći bolju familiju. I opet obezbijeđuju im ono od unjaluka, od unjalučkih stvari koja možda ova djeca i neće dočekati. A zaboravljaju na ono što je još bitnije, zaboravljaju ono što je najvažnije, a to je odgoj u okrilju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A sjećate se prošle osnove kada smo govorili o osnovi da je zahvala osnova povećanja, da Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala kaže da svako onaj kome bude podarena blagodat pa ne zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati time što tu blagodat upotrebi potrebi u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala da će biti kažnjen tom blagodati pa svako onaj kome budu data djeca i ne zahvali Allahu dželle wa ala time što će nastojati da svoju djecu odgoji u duhu islama po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme Allah dželle wa ala daje i kažnjava takvog groba tom djecom i zato vidite mnoge takve ljude draga Abrazo koji su nastojali i čitavog svog života radili kako bi svojoj djeci obezbijedili kako oni kažu bolje sutra vidimo te takve vidimo te takve kako im nakon toga njihova djeca uzvraćaju na najgori mogući način vidimo da ih djeca ne poštuju vidimo da ih djeca ne vole i ne uvažavaju čak šta više dosta često znaju i da podignu ruku na svoje na svoje roditele onaj dakle ko ne zahvali Allahu dželle na blagodatima koje mu je Allah subhanahu wa taala podario Allah subhanahu wa ta'ala ga kažnjava tom blagodati koju mu je, koje mu je podario. Istog razloga, draga braćo, muškarac je kao što reko smo, taj koji će biti pitan za svoju familiju. On je taj kojem je Allah subhanahu wa ta'ala poverio kormilo u njegovim rukama. I on je taj koji će biti pitan kod Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Najprije za sebe, a zatim i za svoju, i za svoju familiju. Koliko je, draga braćo, oni koji ne vode računa o svojoj familiji. Koliko je oni koji, tako reći, žele srediti stavljanje osjećanje kod svoga brata pa vide i najmanji trun u oku njihova brata a ne vide balvan u svojoj porodici i ovo opet kažemo kada spominjemo ovo kažemo kritikujući one koji ne ulažu ništa na putu upute svojih familija, na putu popravke njihova, njihova stanja. Jer normalno ima i onih draga braćo koji ulažu maksimum svoga napora i truda, ali uputa je Allahovim subhanahu wa ta'ala rukama. Takvi ne zaslužuju prijekor, naprotiv oni su uradili ono što im je obaveza, ono što im je dužnost. Pa Nuh alaihi salam, zar nije on draga braćo uradio ono što je trebao uraditi, a on je Allaho poslanik salallahu alaihi wa salame vrijeme. Ali opet, pored toga, nije bio u stanju da uputi svoje djete, niti pak svoju ženu. Lut isto tako nije bio u stanju da uputi svoju ženu. Ibrahima, alaihi salam, nije bio u stanju da uputi svoga oca. Ni poslanik, sallallahu alejhi ve wasalame, nije bio u stanju da uputi svoga amidžu, povodom koga je uzvišeni dželle wa ala objavio Inneke la tehdi men ahbabta, walakin Allah yahdi men yasha." Ti ne možeš na pravi put uputiti onoga koga ti hoćeš, već Allah, subhanahu wa ta'ala, upućuje na pravi put ono onoga koga on hoće. Dakle, takvi, draga braćo, takvi ne zaslužuju prijekor. Oni koji ulože maksimum truda i napora. Međutim, oni, oni koji se ne trude, ne ulažu minimum svoga truda i napora da pouče svoje familije, da pouče svoju djecu i svoje žene, a zatim se nakon toga opravdavaju kaderom i da Allah subhanahu wa ta'ala upućuje onoga koga on hoće, takvi govore riječi istine, ali njime žele, ali njime žele batil. To su oni koji zaslužuju prijekor, to su oni koji će biti pitani pred Allahom subhanahu wa ta'ala i koji će odgovarati za svoje, koji će odgovarati za svoje familije. Također, ovom prilikom, draga braćo, napominjem ono što je dosta prošireno među našim narodom, među ljudima, a što je neispravno, a to je kada se čovjek savjetuje da pokrije svoju ženu, da pokrije svoju čerku ili pak nekog drugog nad kim on ima starateljstvo, pa on govori nema prisile u islamu, nema prisile u islamu. Navodi ove riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala, a ne zna povod objave ovih riječi i na koga se odnose ove riječi. Naime, ove riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala su objavljene povodom Ensarije, povodom čovjeka koji je imao dva sina koji su ostali u nevjerstvu. Pa je, poslani, pa je ovaj čovjek došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao, o Allaho poslaniće, ako želiš, ja ću ih prisiliti da prihvate islam. Pa je Allah želeo ala objavio, nema prisile u vjeri. La ikrahe fid din, kad tebejena ruštu minel gaj pravi put se jasno razlikuje od zablude, jasno razlikuje od zablude i stramputice. Dakle, ova aj se odnosi, draga braćo, na nevjernike od ehlul kitabija i njima slične koje ne smijemo primoravati, ne smijemo prisilavati da prihvate Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ali što se tiče oni koji su u okrilu Islama, nad njima se može sprovesti čak i prisila onda kada ne uspije ni jedno drugo sredstvo. Zato vidite da poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže govoreći o djeci da kada napune 7 godina da se trebaju poučavati obavljanju namaza, a onda kada napune 10 godina kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da čak i upotrijebimo isto tako i udarac ako dakle ako ne uspjeva, ako ne uspije druga metoda, ako ne uspije tako reći lijep način, lijep savjet i tako dalje i tako dalje. Stoga isto tako kada je u pitanju tvoja familija, ako si pokušao na najbolji mogući način da ih savjetuješ da se okane određenog zla ili pak da urade određeni vađib, pa oni dakle i dalje ustraju u tom grijehu, onda imaš pravo i ne samo da imaš pravo, već ti je dakle i obaveza da čak i upotrijebiš i silu da prisiliš dakle one nad kojim imaš starateljstvo, nad kojim imaš vlast da se pridržavaju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere kako bi i sebe, a zatim nakon toga i njih sačuvao džahennemske, sačuvao džahennemske vatre. Dakle, draga braćo, to je rezime večerašnje osnove, drži kormilo, u svojim rukama. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da se okoristimo onim što smo večera šuli. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje, da pređe preko naših loših postupaka i ređavih dijela, إذا أسأبد أجند أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله وجزاكم الله خيرا المعاصي أعجبا أمتي قد علقت فيك المنى فاستفق وانهض وغادر مضجعك عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك وترى الأبطال آساد الشرى تشتهي يوم الفداء أن تتبعا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرت أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشراب كيف توافوا يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرى نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلاك قد كفانا ما مضى من بؤسنا ربنا اكشف ما بنا فالأمر لا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تعفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في درب الشراك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في درب الشراك